підняв верхній щиток, аби ще раз побачити Галину, і тільки тоді згадав, що, власне кажучи, навіть не знає, як зветься це місто. Але для запитань вже явно не залишалося часу. Командир танка поліз у свою сталеву башту, скомандував, загодів мотор, де вже тут запитувати назву міста, коли наступ розвивається навально і таких містечок доведеться проходити десяток за ніч. Від того защеміло на серці, але скоро цей біль вгамувався, розвіявся. Механіку водієві на нічному марші ніколи мріяти про кохання. А Галина, спираючись на руку Івана журби, довго стояла в збудженій юрбі на краєчку тротуару, дивлячись, як покидають Старогорськ танки. У темряві вони нагадують стадо величезних слонів з високо піднятими хоботами гармат, розумних і неймовірно сильних. Пихкаючи солярковим димом, ревли мотори, мелодійно брязкали сталеві гусениці, і весь цей гуркіт сприймався як найгармонійніша музика, бо був символом перемоги. Ось уже останній танк крутнувся, розвертаючись, аж висік гусеницями іскри з бруківки заревів і пішов по вулиці червоних шахтарів, замикаючи колону. І одразу тихо і сумно стало на площі. Скінчилося свято першої зустрічі, починаються будні, і місто таке радісне і веселе щемить тому знову стало настороженим. Ходімо додому, сказав Іван журба. Там Раїса, мабуть, уже перетрусилася. Ходімо. Галині чомусь важко було зрушити з місця. Додому прийшли мовчки, несучи в серці незабутню урочистість свята із скромними танцями під гармошку. Дуже добре, що пішли, тільки сказала Галина. Так, дуже добре. Раїса і справді аж тремтіла від хвилювання і страху. Тепер весь будинок в її уяві повнився небезпекою, і хотілося втекти, і водночас ставало соромно за свою полохливість, і розбухала злість на Галину з Іваном, які покинули її в такий тривожний вечір. Вона навіть зачинилася у своїй кімнаті, мало не забарикодувала двері, щоб почуватися безпечніше. Потім розгнівалася сама на себе вийшла до їдальні, прочинила внутрішні віконниці, затулені чорними картонами світломаскування, притулилася до прохолодного скла, прислухаючись до далекого вальсу, що лунав над центральною площею, над Старогорськом, над усім світом і раптом затих, обірвався на високій ноті. Раїса здригнулася. Там щось сталося. Може, знову повернулися німці? Ні, не схоже. Тиша над містом. Жодного пострілу не чути, тільки все наростає і міцніше потужне гудіння танкових моторів. Але через мить Раїса вже забула і про музику, і про танки. Низька, у темряві схожа на малесенький будиночок на колесах машина, спинилася перед домом, і серце тітки зайшлося від жаху. Не в силі зробити жодного руху, вона дивилася, як з машини вийшли темні тіні, почула впевнені кроки, стукіт у вхідні двері. Невже влада в місті знову змінилася? Наших вибили, і тепер есесівці прийшли шукати свого штандартенфюрера? Та ні. Бути цього не може. Навіть відлуння бою не почулося над супокійним запашною серпневою ніччю від ворожого ока огорнутим Старогорськом. А в двері стукали все настійливіше. І Раїса зрозуміла, що незалежно від того, хто це, ворог чи друг, відчинити доведеться. Обливаючись рясним потом, вона примусила себе відірватися від вікна, пройти в коридор. Хто? не пізнаючи свого голосу, спитала. Свої. Відчиніть, будь ласка. З душі ніби впала гора. Одразу стало легко і вільно дихати. Гачки на дверях відскочили з брязкотом. Здрастуйте, почулося з темряви. Я полковник Матузов. Де Мадонна? Здрастуйте, відповіла Раїса. Смертельний переляк в її душі блискавично заступило торжество перемоги. Заходьте, будь ласка. Нетерпеливлячись, вона подалася до їдальні, засвітила лампу, глянула на гостей. Справді перед нею стояв радянський полковник у запелюженій формі з трьома орденами на гімнастерці. Де Мадонна? знову запитав Матузов. Пішла на танці. Весело і навіть трохи зневажливо відповіла Раїса. Вона жива, здорова? А що їй зробиться? Ми «Ну тут, товаришу полковник, поспішила похвалитися Раїса. Наостанку такого натворили і не сказати. Отам у льоху лежить забитий штандартенфюрер військ СС. Ми його в останню мить приколошкали.